2000 ahimet zutik, subikotako burraso eta langileak egoitza handigo bat txerkatzen ziren. Goa behea hanitzen ondotik, azkenian mauleko matalazkarrikat igituko dia, guai arte mugatu ikzien subikotako langileak, lusia gergarrai subikotako langilea. Hamar haur egizibitzen haltugula ik hamarak eh, hor dutzu, eh, galtu hanitzen uken dizugu eta go Gogordena duzu alde batetik aitetamek galtatzen dikusi elekia subukotan. Subikotan hiu hauk zain dutut, zahaltitzugu hamabi hauk egezebitzen. Ordin nahi dizekan ahal bintukila eh, familia habo hartzen. Bena, goetxi atipiegi behita, hmm. mugatu egutut zuha Ordin ez dakit ze hitz baliatu behar den, uh, erraiteko. Alde batetik, baduzugu, badiztugu galtua, badiztugu eskaintza, bena superfiziain engatik mugatu egutut uh, eh, bi urte huntan. Bi buian normalki, ingenieraen etxia daituko bastimentian sartzen ahalko dia subukotakuak, egoitza departamentia enazen eta solia alokazaile sozialai salduik izan da. Haite txizun baiten eskusartzia ekin, subukotak parte batetan beaktibitatia jarrekitzen ahalko du, obrak 2008 lauan hasi behar liate.